lepo. Andrej, če narediš vrepa današnjega dogodka, kaj je zate, eh, kaj smo videli in kaj smo se naučili pravzaprav, no? kaj je zate najpomembnejše spoznanje, ki si ga boš danes odnesel sabo? Vredno to, da se da dobre stvari na lokalnem nivoju delati in da so te projekti tudi očitno finančno vzdržni, da se da skratka ekološko, biološko, pridelati neke izdelke, ki se jih ponudi trgu in da se tudi pri tem vključi lokalne partnerje v projekt in tudi zaposli precej ljudi. Dobro, evo, to je to, hvala.